الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين Bugün ibadet dersinin üçüncü dersindeyiz. ibadet dedik çeşitleri ve rükünleri. İbadetin tanımını yaptık. Rükün e, çeşitlerini e, işledik. Bir de geçen ders rükünlerini yaptık. Rükünlerinde de üç rükün var dedik. Önce hatırlatmak gerekirse ibadet nedir dedik. İbadet Allah'ın bütün sevdiği ameller ibadettir. Kulun bütün fiilindeki sevdiği Allah'ın sevdiği ameller ibadettir. Allah hangi ameli sever o ameli de kuluna emreder. Onu yapsın. Onun için onu da kul yaptı ibadet olur. Allah'ın emrettiği amelleri kul yaptığında bu nedir? İbadettir. Bunun da kabul olma şartları nedir? İhlas olacak, Allah için olacak, bir de Allah'ın istediği gibi olacaktır. Yani eklemeyeceksin. Kendinden ibadetler fazla eklemek yoktur. Allah neyi emretmişse onun için Allahu Teala'ya yakın düşeriz. Bu ibadettir. Bunun da çeşitleri var dedi. Kalpten ibadetler var. Dilden var. Azalarla var. Mali ibadetler var. Bunları da açıkladık hepsini. Şimdi ibadetin neyindeydik? Rükünlerinde, esaslarında, yani de şartlarında de diyebiliriz. Nasıl İslam'ın beş tane şartı var olması olmazdır. İmanın altı tane şartı var olması olmazdır. Bir tane çeksen iman çöker. E ibadetin de üç tane olmasa olmazı var. Şarttır bunlar. O üçünü işliyoruz. Şart nedir? Olması olmazdır. Yani binanın kolonu gibidir. O üçünün üzerine bina kurulur. İbadet de bu üçü. İbadet de oldu, ibadet kabul kabul edilir. Kabul olunur Allahu Teala indinde. O da nedir? Terazide salih ibadet olsa tartar. O zaman dağlarca e, ağırlıkta hasenet tartar. Ama salih olmasa ibadet dedik neyden salih olmaz? Bid'atle. Bid'at nedir? Allah'ın istemediği şekilde ibadetten geleceksin ona. Yen de e, ekli, e, eş koyacaksın o ibadete. Sınırında durmayacaksın. Çünkü dedik ibadetler nastan dondurulmuştur. Yani ek koyacaksın yani ek, eksik yapacaksın. Bu sefer ne olur? Kabul olunmaz terazide. Terazide kabul olması için dört dörtlük yapmamız lazım ibadetler. Evet şimdi rükünlere de geldiğimizde üç rükün var dedik. Olması olmazdır. Birincisi sevci. Bunu geçen ders biz işledik. Sevci detaylarıyla ibadeti severek yapacaksın. Allah'a Allah için bir ameli severek yapacaksın. Sadece korkuyla, sadece ümitle olmaz dedik. Neyle olacak? Allah'ı severek yapacaksın. İkinci, korkarak. Allah'tan korkarak o ibadeti yapacaksın. Üçüncü, umid ederek. Şimdi bugünkü dersimiz Allah korkusu. El-havfu minallah. Yani Allah'tan korkarak ibadet yapmak. Nasıl Allah'tan korkarak ibadet yapacağız? Çünkü Allah'tan, Allah'ı severek ibadet yapsan, dedik eğer korkmuyorsan Allah'tan, ben Allah'tan korkmuyorum diyor. He? Cennetini de istemiyorum. Sadece ben Allah'ı sevdiğim için ibadet ediyorum. Bu nedir dedik? Zındıklıktır. Ehl-i sünnet hakiki muvahhid mümin olmak için ben Allah'a ibadet ederken korkarak, e, severek ederim. Ondan korkarak edelim, ona umid ederek ederim. Umid ederek nedir? Ben ibadet ettiğim asnada hatalar da işleyebilirim. İnsan oğluyum. Umid ederim Allah Teala ne yapar? Bizi affeder. Bizi Allah Teala affeder. Bu üçü bir arada olmasa ibadet ne olur? Terazide tartılmaz maalesef. Terazide sadece amel tartılır, amelin de salihi tartılır. Ha, bu çok önemlidir. Allah Teala bir terazi yarat, yaratmış. İçi keffesi var. Akide derslerimizde bu geçiyor. Ehli sünnet inancında. O terazinin özelliği sadece amel tartar. Boş laf, güzel laf, ameli dökülmedikçe tartmaz onu. Amelin de salihini tartar. Adam var gece gündüz ibadet ediyor ama Allah'ın istediği gibi değilse salih değil. Resulullah'ın getirdiği gibi değilse salih değil. Onu bile tartmaz. Tartar seneyi tartar, ameli tartar, amelin de salihini tartar. Evet. Şimdi bugünkü dersimiz havf. Allah korkusu. Allah'tan korkmak. Allah korkusu nelerdir? Nasıl korkarız? Burada bir koç konuyu açıklayacağız. Önceden korkunun anlamı nedir? Buna bakacağız. Korku ibadet. Korku Önce korkunun yeri neresidir? İnsan neresiyle korkar? Eliyle korkar, gözüyle korkar. Hayır, asıl korkunun yeri neredir? Kalptir. İnsan kalpten korkar. Ama kalp merkez olduğu için, kumanda kalpte olduğu için insanoğlunun ne yarar? Yansı, yansıtır. Nereye yansıtır? Bütün azalara o korku yansır, yansır. Bütün azalara akşeder onu. Evet. Allah korkusu iyi anlamak için önce korkuyu terim olarak, lügat olarak anlamamız lazım. Lügat olarak korku nedir? Emniyetin neydir? Zıddıdır. Korku ne diyorlar Türkçe'de? Hürpe, ürpermek, ürpermek ee, bir kaç şeyi var yani korkunun bir kaç şeyi var. Ee, dehşete kapılmak. He? Tedirgin olmak. Bunlar hepsi nedir? Ko korkunun altındadır. Aslında korku nedir? Bu tedirgin olmak, kapılmak bunlar nedir? Korkudur. Korku da nedir? Aslında kalpte kalpte bir acıdır. Bir acı. Kalpte bir acı oluşur. Neden dolayı oluşur o kalpte? bir şey hissediyorsun sana zerel verecektir. O kalpte bir tedirginlik, bir acı bırakır. İşte bunun adı korkudur. İster o fiili olarak sana zerel verecek, ister mekruh, sevmediğin bir işe düşürecek seni, ister acı verecek sana, ister elem verecek sana, ister çeder verecek sana, ne veriyorsa sana versin ama hissedersin onu kalbinde. O kalp Ondan korkuyor. Artık o kalp istirap içinde oluyor. Korku nedir? Titrek oluyor. O kalp yani tedirgin oluyor. E, çarpılıyor. E, korkunu öyle insan hisseder kalbinde. Bir şeyde birden aniden korksun ne olur? Kalbin çarpılır. İşte bu korkudur. Bu korkunun da lügatça dedik birçok şeyi var. Nerede kullanılır bu? Arapçada da havf, vecel, heşye, rahbe bunlar nedir? Bunlar hepsi havfun gerekli diğer e, enternatif anlamlarıdır. Türkçede de bunlar var. Ama ne olur? Cümleye göre, yerine göre kullanılır. Bu havftur. İkinci, Allah'tan korkmanın anlamı nedir? Allah'tan korkma büyük bir ibadettir en büyük ibadetlerden birisidir. Çünkü ibadetlerin neyidir? Özüdür. Allah'tan korktun, bütün şeyin dört dörtlük olur. Allah korkusu kalbinde çekildi, he? senin yolun ne olur? Dalalet yol olur. Bütün hatalara düşebilirsin. Havf çok önemli bir ibadettir. İbadetun celile. Önemli ve e, yeri olan Allahu Teala'nın yanında yeri olan bir ibadettir. Neden? Çünkü melekler onunla Allah Teala'ya yakın düşerler. Meleklerin ibadetidir. Nebilerin ibadetidir. Sıddıkların ibadetidir. Evliyaullah'ın ibadetidir. Salih insanların ibadetidir. Ondan dolayı kalp kalbe en faydalı olan nedir? Allah korkusudur. Allah korkusu kalpte oldu. O kalp zengindir, mümindir. Allah korkusu o kalpte zayıf oldu, yani yok oldu. O kalp nedir? Allah'tan en uzaktır. Her şeyi e, ne yapmıştır? Kaybetmiştir. Korku kalbin neyidir? Kılavuzudur. Seni iyi yere bir lambası gibidir. Seni doğ dost doğru uzak yolu, doğru yolu sana ne gösterir? Allah korkusu gösterir. Allah korkusu oldu bir kalpte o kalp ne yapar? Hiçbir zaman mayına basmaz. İnsanoğlu kalbinde mayın tarlasında yürürken korku var kalbinde. Ne korkusu? Ayağımı bassam mayına hayatıma mal olur. Bu sefer ne yapacaktır? O tarlada her adımı dikkatle atacaktır. Neden? Korku var çünkü. Onun için insanoğlunda bu hayat nedir? İmtihan tarlasıdır, mayın tarlasıdır. Her anda bir günah işlersin neye? ibadetine mal olur. Ondan dolayı Allah korkusu kalpte olsa sen kurtarmışsın. Allah korkusu kalpten çekilse sen aynen o mayın tarlasında bilmiyorsun mayın tarlasında yeriyorsun. Ne olur? Her anda mayına basarsın. Yolculuk sana görünür. Onun için korku oldu kalpte Allah'ın dostu olursun. Allah Teala'nın özel has adamları olursun. Ama korku kalpten çekildi ne olursun? Sen hiçbir şey olmazsın. Tam tersine şeytanın bir numara adamı olursun. Evet. Allah kork Allah korkusu aslında en ibadetlerin yücesidir, en güzelidir, en makbul olanıdır. Çünkü kalp amelidir. Kalp ameli de en önemlilerindendir. Neden? dedik. Çünkü kalp salih oldu. Bütün ameller, azalar salih olur. Eğer kalp salih olmasa bütün azaların ameli ne olur? Bozuk olur. Onun için bir tane imanı yok ise, iman ki asası kalptedir, imanı yok ise ameli de olmaz. İmanı, Allah'a iman olmasa Allah korkusu da olmaz. Onun için korku önemli meseledir. Allah korkusu, onun için ibadetin ikinci şerti olmasa olması olmuştur. Allah korkusu en önemli meselelerden birisidir. Neden korkacağız biz acaba? Allahu Teala o kadar zalim mi korkuyoruz ondan? Haşa. Haşa ve kefe. Allahu Teala adildir. Adil olduğu için ondan korkuyoruz. Neden? Çünkü adaleti gereği mükafaat yeri ebedi yaratmış, bir de ceza yeri yaratmış. Mükafaat yerinin yer adı cennettir, ceza yerinin adı cehennemdir, acı, azaptır, ataştır. İyidir. Adaletinden, adaleti gereği biz ondan korkacağız. Çünkü Allah'ın mutlak adaleti olduğu için bir kula bir miskal zerre ne yapmaz? Zulmetmez. O zaman kul zulüm görmese ne olur? Eğer Allah'ın emirlerine uymasan Allah demiş ki emrime uymayan ateşe gider. Emrime uyan cennete gider. O kadar basit. O zaman Allah Teala haşa zulmetmez. Ama kul kendi nefsine zulmeder. Biz neden korkarız? Allahu Teala'nın mutlak adaletinden korkarız. Çünkü Allah Teala ne yapar? Gafurur Rahim'dir. Kimi için? Kendisine yol kat ediyor. Hayatını koymuş Allah uğrayacak. Bu Allah Teala onun hatalarında Gafur Rahim'dir. Ama sen yan gelip yatmışsın. Allahu Teala'yı hale almıyorsun, ibadet etmiyorsun. Allahu Teala gafur rahimdir diyorsun. Hayır. Allahu Teala adalet gereği şedidül ikaptır burada. Onun için biz bundan korkarız. Neden korkarız? Allahu Teala'nın ataşından, gazabından korkarız. Allah Teala gazabını kime verir? Onun düşmanlarına verir. Allah'ın düşmanları kimlerdir? Allah'ın baş düşmanına uyanlardır. O da kimdir? Bizim baş düşmanımız İblis şeytan onun da atbaı şeyatinel cinni vel ins. İns ve cin şeytanlarına uyanlardır. Ondan dolayı biz Allahu Teala'nın kendisinden korkmuyoruz. Allahu Teala'nın azabından korkuyoruz. Mümin Allahu Teala'nın azabından korkar. İşi dengelemek tutmak için sever, korkar, umid eder. Allah'ı severiz mutlak. Her şey onun için severek yapacağız. Ama ne yapacağız? Allah'ın azabından korkacağız. Eğer biz sevdik, amel yapmadık, sevgi ne yazar? Ataş yazar. Kurtarmaz seni. Sevcinin gerekçesinden birisi uyacaksın. Asıl sevci ittibadır. İttiba da nedir? Emirleri yerine getirmektir. O kadar basit. İşte Allah korkusu birçok ayette geçiyor. Allah korkusu kime gelir? Kimi şümleder yani? Kimi kapsar? Kafirleri, fasıkları, asileri, günahkarları. Cennet, rahmet kimi kapsar? Ha? Allah'a itaat edenleri, evliyaullah, salihler, muttakiler bunlar hepsi nedir? Bunlar işaret. Onun için biz Allahu Teala'dan Allahu Teala kendisi bize öğretiyor. Benden korkun. Bu korkmanız da bir ibadettir. Allah'tan korkmak bir ibadettir. Bak şimdi patron Yanında çalışırsın insan olarak ne istersen lan benim emirlerini yerine getireceksin, saygı göstereceksin. Saygı göstermesen, korkmuyorsan patrondan saygı göstermez. Korkmuyorsan değil patron seni döyecek. Hayır. Neden? Patron seni dövmez ama bir imzaydan senin işine son verir. Demek ki sen korkacaksın adamdan. İşine son vermesin diyecek. Ne yapacaksın? Onun kriterlerine uyacaksın. E fekeyf Allah subhanehu teala değil mi? Emirlerine uyacağız. Birçok ayette Allah Teala bizi korkmasına, Allah'tan korkmaya teşvik ediyor. Birçok ayet var. Mesela Bakara suresi 40. ayette uzun ayetin sonunda ne diyor? Ve iyyaye ferhabun. Benden korkun diyor. Bak burada demedi tehafun, ferhabun. Rehbet nedir? Korkunun değişik bir şeyidir. Korku bedene yansır. Her yere yansır. Bütün kalp, beden, göz, el, ayak, dil hepsinde genel bir lafıdır. Ama rehbet rehbet Türkçe kullanılıyor değil mi? Rehbet he, rahbe Türkçe'de e, şey gelir. Ürpertmek gelir galiba. Ürperme gelir. Onun yeri neresidir? Kalpsedir. Burada diyor feyyaya ferhabun. Kalbinizden Allah'tan korkun. Burada baş ana meseledir. Allah kalbimiz Allah'tan korkacaktır. Diğer ayette Ali Ümran'da 175. E, ayette Sure Ali Ümran'da اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ Diyor ki şeytan kendi taraftarlarını korkutur. Kendi taraftarlarını korkutur. فَلَا تَخَافُوهُمْ Onlardan da siz korkmayın. Yani şeytan ne yapar arkadaşlar? Allah'tan korkmasan mecbursun şeytandan korkarsın. Çünkü senin üzerinde iki güç var. Bir her bir şer. Her güç Rabbimizindir. Melekler e, şey e, Resullar göndermiş bize. He? Bize yolu göstermiştir. Biz Allah'tan korkmasak o zaman ne olur? Şeytandan korkmak zorundayız. Ortada kalmak yoktur. İki tarafa meydan okuyamazsın. Muhakkak bir tarafa girmek zorundasın. Allah'tan korkmadın, otomatik olarak sen şeytandan korkacaksın. Çünkü Allah Teala diyor ki şeytan kendi taraftarlarını korkutur. Seni korkutur şeytan gelir. Kendisinden korkutur. Onun için insanlar şeytana uyarak neye, neden korkarlar? Karanlıktan korkarlar işte varlıklardan korkarlar. Ee, he? Hayaletlerden korkarlar. Yen de insanlardan korkarlar. Ama Evliyaullah kimden korkarız? Allah'tan başka kimseden korkma. Allah'tan kork artık kimseden korkmazsın. Allah'tan korkma bu evrende her şeyden korkacaksın. Bu kaydedir. Yanlış kabul etmez. Sonra ayetin devamı ne diyor? Diyor ki siz ne yapın ey müminler? فَخَافُونِ in kuntum mu'minin. Eğer siz hakiki iman mümin iseniz, iddia ediyorsanız ki öylesiniz. Ha? Benden kork. Onun için Allah'tan hakiki korkan kimdir? Müminlerdir. Demek ki mümin derecesine Allah korkusuyla varacaksın. İn kuntum muminin. İn burada şerttir. Şerttir. Nedir? Mümin iseniz müminlik gereği Allah'tan korkulacak. Allah'tan korkmayan insan ne yapar? He? Şeytandan korkar. Şeytandan korkan da dünyada her şeyden korkar. Evet. Sonra Maide surasında فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِي Bak burada haşyet kullandı. Haşyet yine kalpten ilgili. Kalp bu sefer neye yansır? Azalara yansımaz tam olarak. Çünkü korkak insan mesela bir şeyden korkur insan titrer, dili tutmaz. Ama haşyet rehbetin bir üstüdür. Yani kalbin korktu yansıdı yüz ifadana, göz ifadana o kadar. Bu hakiki haşyedir. Onun için Haşyet ehli her zaman böyle kırgın olur biraz. Ama kalbinde Allah korkusu olmayan sanki dünyaya meydan okuyor ama dünyanın da en korkakıdır. İşte burada da Maide suresinde insanlardan korkmayın diyor Allah Teala. He? Benden korkun. Çünkü insanlar nedir? İnsanlar bizim gibidir. Biz insanlardan niye korkarız? Evet adamın elinde gücü var ama o gücü Allah istemedikçe o karşıda güçlü insan seni kullanamaz. İbni Abbas'ın Resulullah'ın vasiyeti. Ne dedi? Dedi bu dünya toplansa sana bir her fayda versin veremez. Allah istemedikten sonra. İstese sana bir zerel versin. Allah'ın istemedikten sonra o zereli veremez Anlatabildim mi? İşte mesele o kadar basittir. Onun için biz Allah'tan korksak hiç kimseden daha korkmarız. Ne şeytandan, ne karanlıktan, ne hayaletten, ne insanlardan, ne patronlardan, ne de Amerika'dan. Hiç kimseden korkmasın. Sende Allah korkusu var. Ama Allah'tan korkmadın, her gelen vurar, vurma diyersin. Korkak olursun. Neden? Şeytan seni korkutur bu sefer. İşte bak diye buna uymasan böyle olursun, buna yapmasan böyle olursun. Şeytanın da istediği nedir? Hakiki mümin olma. Hakiki mümin Allah'a onun için şeytanın etbaları korkak olur. Evet. Aslında ayetler çoktur. Bir ayette de Tevbe suresi 13. ayette Dir ela tuqatilun kavmen nekethu eymanuhum ve hammu bi ihracir rasuli ve hum bedaukum evvela marratin. Dir siz o kavimlerden kital yapmaz mısınız? Ki imanlarını bozdular ve Resulü çıkarttılar. Onlar siz başlan, başladılar yani sizi, sizinle kital yapmaya. Sonra hayatın devamında اَتَخْشَوْنَهُمْ Onlardan korkuyor musunuz? فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah daha daha layıktır korkmaya eğer siz mümin iseniz Allah'tan korkarsınız. Burada Allah Subhanahu ve Teala daha meseleyi bariz noktaya getiriyor. Arkadaşlar korkunun büyüğü, en büyük korku nerede olur? Hayatta korkarsın. Rızkından korkarsın, patrondan korkarsın, ee, korkarsın. Ama en büyük korku nerededir? Can veriyorsun. Savaştadır. He? Kiteldedir, cihattadır. Adam çıkmış savaşa gidiyorsun, hayatını korusun. En büyük korku oradadır. Çünkü bir şeyden, bir e, oktan yani bir kurşunla senin hayatın orada son verilecek. O zaman ben Allah'tan korkuyorsam benim için hayat nedir? Hiçbir şey değil. Abu Dücane'nin dediği gibi dört beş hurmayı yiyeceksin Cennet o çoktur dedi bu dört beş kuruna yedi. Benim cennetin kokusu burnuma geldi. Attı, kaçtı, koştu cennetçi. İşte Allah korkusu var onda. Cenneti de istiyor. İşte Allah Teala diyor ki onda korkun oldu, insanlardan korkun oldu da bu düzenede sıfır oldu. Sıfır. Onun için insan, mümin insanda korku insanlardan sıfırdır. Ha tedbir elde düşürmek değil. Yani o ayrı bir meseledir. Ama itikat meselesinde biz hiç kimseden korkmarız Allah'tan başka. Ama o değil ki e, bir dev oturmuş sen gidersin o deva sataşırsın. Ben Allah'tan korkuyorum sen kimsin? Hayır Allah'ın demrediyor. Her şeyin kriterleri var. Nasıl ben caddenin ortasında durarım Allah subhanahu teala yazmışsa bana araba çarpsın kaderimde bu var. Böyle de değil. Ne var? sebepleri aldıktan sonra kimseden korkmarız. Onun için mümin kalbinde insanlardan sıfır korku oldukta ne olur? Yerin en güçlü insanı olur. Hatta bir insan 300 insana bedel olabilir orada. Onun için hakiki mümin ne olur? 300 insana bedel olabilir. Hakiki mümin. Evet. Bu da aslında ayetler çoktur. Zaman yetmez. Atlayacağız bir kısmını. Ondan sonra korkuyla ilgili Allah Subhanahu ve Teala diyor ki ayetlerde en mükemmel kul en mükemmel kul kimdir? Allah'tan en çok korkandır. Ne kadar Allah'tan çok korktun o kadar neyin var senin? He? En zirvete çıkarsın kullukta. En zirvete çıkan kullukta nedir yani? En Allah'a yakın olandır. Allah'a yakın olan nerededir? Cennette Allahu Teala'nın yanındadır. Firdevs-i Ale'dedir. Onun için alimler Allah'tan çok korktukları için ne yaparlar? He? Hakiki kul olurlar. Ama insan Allah'tan korkmasa ne yapar? Masiyet işler. İşte burada da A'raf suresi 9. ayette لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ Nuh'u kavmine gönderdik. فَقَالَ ya kavmi Dedi ey kavmim اُعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ Siz Allah'a ibadet edin. Bütün ibadetlerinizi sadece Allah'a yönlendirin. Ondan başka sizin için ilah yoktur. Hak ilah odur. Sonra dedi ki inni ehafu aleykum azabe yevmin azim. Çünkü siz böyle yapmasanız ben korkuyorum sizin üzerinize sizin için elim çetin bir azap var. Yevmun azim kıyamet gününde. O da nedir? Tabi bir kulun kıyameti ne zaman başlar? Ruhu alındıktan sonra. Onun için küçük kıyameti başlar ta hakiki cehenneme girene kadar. Ruhu alındıktan kafirin, günahkarın ruhu nasıl çıkar? Böyle koyunun derisin kasap nasıl büzüyor böyle çekiyor. Böyle çekerler. Ondan sonra kabir azabı kıyamete kadar. Ondan sonra mahşer azabı. Ha? Ondan sonra siratın azabı. Ondan sonra ebedi cehennem. Yani de asiyse geçici cehennem. Ataş. Maksat nedir? Hazreti Nuh diyor ki ben sizin üzerinize korkuyorum. Bak peygamber birinci peygamber e, Resul. Hazret Nuh birinci Resul'dur. İnsanlığa gönderilmiş. En korkanlardanıymış Allah'tan. 13 Resul olmuştur. Evet. Bir ayette de İnsan surası 7. ayette yufune bin nedri ve yahafune yevmen kana şerruhu mustatira. Diyor ki müminleri vasfederken bir vasıfları da adakların verdikleri sözleri tutarlar. Ha? Neden tutarlar? Ha tutarlar. Sonra diyor ve yakafune yevmen. Bir sıfatlarından da birisi o günden korkarlar ki azabı çok çetindir. Şerruhu mustatira. Şerri o günün çok çetindir, acayiptir. O günden korktukları için ne yaparlar? Allah'ın en mümin kulları, sevgili kullar olmuşlar. İşte korku ne kadar önemlidir. Enbiya surasında وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ Burada iki nebisini zikrediyor. Sonra onlara Furkan verdik. Sonra diyor ki olar muttakiler olardır ki ki Hazret Musa'ya uyanlar ve bütün peygamberlere uyanlar muttaki olurlar. Muttakiler de olardır ki sıfatlarını veriyor. Allah'tan korkarlar. Bir de burada bir şey ekledi. Bil, bil gaybi. Gaybten korkarlar Allah'tan. Yani gayb nedir? Görmediğimiz. Alem-i şehade gördüğümüz şeylerdir. Alimul gayb görmediğimiz. Ama inanıyoruz. Ehl-i sünnetin Müslümanların itikadından birisi nedir? En önemli itikadından اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gaybe iman edenler. Gaybe iman etmek nedir? Görmediğimiz şeye. Kim cenneti görmüş? Kim cehennemi gördü? Kim azabı gördü? Kim kabrin azabını gördü? Görmedi. Ama inanıyor muyuz? Hem de nasıl inanıyoruz? O zaman sen müminsin. Gördük mü? İşte bu sıfat, gayb sıfatı gaybe iman etmek, gaybten korkarlar. Bu, bu korkular bize neyden gelmiş? Hepsi gaybten gelmiş. Çünkü biz canlı olarak görmemişiz Allah'ın azabı gelsin bize. Görmem imkanımız da yoktur. Ama inanıyoruz. Bu günahları işte Allah'ın emrine karşı gelsek bu azaplar var bize. Naziat surasında وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Diyor ki kim Allah'tan hakkıyla korksa ne yapar? Nefsini havasından uzak tutar. Şeytana uymaktan uzak tutar. Böyle yapsan ne olursun? فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Ma'va nedir? Son istikrar yeri, Neresidir? Cennet. Böyle insanın ebedi yeri cennettir. Onun için nefsi ne yapacaksın? Şeytandan uzak tutacaksın. Neyden tutabilirsin şeytandan uzak? Sadece Allah korkusuyla. Başka bir şeyden tutamazsın. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ Allah'tan korksan ne olur? Sen en Allah'ın sevgili kulu olursun. Bir diğer ayette Zumar En'am'da, Zumar'da ikisinde de bu ayet geçiyor. Kul inni ahafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. O da peygamberlerin birisidir. Diyor ki ben eğer Allah'a isyan etsem o azap günden korkarım. İşte Allah korkusu arkadaşlar bu kadar önemli meseledir. Allah korkusu her şeyin başıdır. Allah'tan hakiki korktuk ne olur? Biz zirvetteyiz. Ne kadar çok korku o kadar cennette çok mekan. Ne kadar az korku az. Ne kadar yok korku şeytanla cehennem. Bir artı bir iki. O zaman biz ne yapacağız? Çok korku. Çok korku bizi cennete götürürse, cennetin hem de en yüksek zirvesine götürürse vallahi korkacağız. Çünkü korku meselesi arkadaşlar. Bak şimdi her şey korkuyor. Ama bu korkuyu biz niye hakta kullanmıyoruz? İyidir. Şimdi korkunun çeşitlerine gelelim. Korku kaç çeşittir? Asıl da korku iki çeşit. Bir şer'i korku yani dinin gereği bir Müslüman dini gereği ne korkuyor, neden korkuyor o? Bir de doğal korku. doğal korku. Bu ikisini anlasak artık şeytan bize iltibas edemez. Yani bize e, istediği gibi meseleleri yürütemez. Karıştırmaz yerlerini. Doğal korku nedir? Asıl da doğal korku Allah'tan korkmaktır. Allah'tan da korkmak nedir? Teabbudidir. Yani ibadettir. Allah'tan korku dedik ibadettir. E, ibadetin de en güzel şeklidir. Allah'tan korkmak nedir? Allah'a yakın düşmektir. İbadetin de en zirvetidir. Allah korkusu oldu sende tamamdır iş. Bu şer'i korkudur. Bu da mertebelerin en yüksek mertebesidir. Çünkü Allah'tan hakiki korkan ne yapar? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, bütün yasaklarından uzak durar. Allah Subhanahu Teala Tevbe suresinde 18. ayette innema yuammiru mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahiri ve akames salat ve atez zekate ve lem yahşa illallah. Diyor ki kim Allah'ın mescitlerini imar eder? Kim eder? Yani kim Allah'ın mescidi? Yen mescidi yapar. Mescid yapar. Zengindir. Yen dernektir. Her çeşit mescide yapıyor. Yen de onun içini ibadetiyle, namazıyla, beş vakit huzuruyla imar eder. Her kişi de geçerlidir ayette. Evet kim eder? Allah Teala diyor o, o şahıslar eder. Yani cami cemaati cemaatini vasfediyor. İster camide beş vakit namaz kılanlar olsun, ister o camiyi inşa edenler yer üzerinde. Kim camiyi inşa etmek dert eder onu? Hakiki mümin. E Allah Teala da burada vasıflarını veriyor. Diyor ki men amene billah. Allah'a iman eder bu adam diyor. Sonra ahiret gününe iman eder. Sonra namazı ikamet edenlerden. İkamet edenlerdendir nedir? Beş vakit hakkıyla kılanlardandır. Sonra zekat verenlerdendir. Sonra dersimizle ilgili. وَلَمْ يَخْشَى illallah. Allah'tan da başka kimseden korkmaz. Hakiki camiyi inşa eden bulardır. Onun için hakiki cami nedir? Ussise bunyanehu ale takva. İşte bu adamlar yapar. O bir caminin adı neydir? zirar. Mescid-i zirar riyakarlar insanları e, Allah'ın camilerinden uzak tutsun riya mescid yaparlar. Var yapıyorlar. Devlet başkanları mescid yapıyor. İslam aleminde her yerde. Hem de en lüküs mescitleri yapıyorlar. İçine bir sürü para zararlı. Ne için? Allah rızası için değil. Biz kalplerini bilmeriz ama biz zahirlerini amel ederiz. Bir de Allah diyor bak mescidi yapanlar Allah'a iman eder ahiret gününe. E bunlar iman etmiyorlar, namaz kılmıyorlar, amel etmiyorlar. Bir de en önemlisi Allah'tan korkar diyor. E bunlar her çeşitten korkuyorlar bir de Allah'tan korkmuyorlar. Anlatabildim? Onun için camiye hakiki mümin, Allah korkusu bir de çok önemlidir. Hakiki müminlerin sıfatında Allah Teala ne yaptı? Mümin. İşte bu şer'i korkudur. Şer'i korku budur. Allah'tan korkacağız. Evet. Bu korku ibadetlerin en büyüğüdür, olması olmazıdır. Tevhid, rubu, uluhiyet tevhidinin şartıdır. Çünkü uluhiyet tevhidi dedik ibadetin, ibadet tevhididir. İbadetin de rüknü nedir? Allah korkusudur. İşte Allah'tan korksak ne yapacağız? Hakkıyla mümin oluruz. Çünkü Allah'tan hakiki mümin nasıl hakkıyla mümin olur. Çünkü Allah'tan korktuğu mümin bütün ibadetleri sadece Allah için yapar. Yani sıfır riya. Riya diye bir şey yoktu. Ama o camiyi kim hiç yaptı? Baş, bakanlar, başkanlar kim hiç yapıyorlar camileri? Yapıyorlar gösteriş. E bak biliyoruz Hüsnü Mübarek cami yaptı, Saddam cami yaptı, Hafız Asad cami yaptı, e, Kazzafi kaç tane cami yaptı. Hatta yerlerinde değil, Avrupa'da camiler yaptılar. Anlatabildim Allah adildir mutlak. Niye yaptın? Ya deseler işte filan yaptı. Evet Allah verdi sana diyorlar. Bak dünyada diyorlar. Ama kim camiyi yaptı? Allah'ın dini orada ikamet olsun. O Allah Bir de bakacaksın o şahsa. Allah'tan korkuyor mu? Allah'tan hakkıyla korkuyorsa evet biz zahirine hükmederiz. Bir de ne gelse dese filan cami yaptı. Allah rızası içi değil. Bu da başkandır. Yok biz bakarız adamın tarihine. Adam Allah korkusu var ise kalbinde ne deriz? Evet bunu bunu biz zahirine hükmedi. Allah korkusu var. Allah için yapmış. Eğer riya ise de karşı tarafta bu ecrini bulur. Anlatabildim? Ama bakıyoruz yapanlar Nedir? Zenginler yapıyorlar. Biliyorsunuz bizim kaç tane zengin adamımız var, kaç tane cam yapmış. Bir kere başı sücdeye gelmemiş. Ad vermeye gerek yoktur. Ama cami yapıyorlar. İşte korku müminin sıfatındandır. Ondan dolayı korku, hakiki korku oldu Allah. Bütün ibadetlerin Allah için olur. allah Teala'ya ortak koşmaz. Ama Allah'tan korkmadın, riya koşarsın. Yen de ne yaparsın? Başkaları için yaparsın. O zaman Allah'a Teala'ya şirk koşarsın. Allah korusun. İster riya küçük şirk, ister büyük şirk dinden seni çıkartır. İşte bu korkudan dolayı he? bu korkudan dolayı küffar Kureyş ondan önceki kafirler, müşrikler niye putlara ibadet ediyorlar? Korkuyorlar putlardan. Velev son bölüktür. Bunlar bizi Allah'a yakın ediyor diyorlar ama korkuyorlar. Bu put diyorlar zarar verebilir. Bu put zarar verebilir. Çünkü bu put semboldür. Kimin semboludur? allah Teala'nın semboludur. Onun için sen sembole ihanet etme diyorlar. Bunu da kimlere diyorlar? Peygamberlere diyorlar. Peygamberlere, bütün peygamberlere bunu dediler. İşte korkuttular. Peygamberlere dediler siz bizim ilahlarımızı söylemeyin. Küfretmeyin. Çünkü onları söyseniz onlar size zarar verebilir. İşte bu da e, şey surasında En'am surasında e, o da geçiyor. Hazret İbrahim'le Hazret İbrahim وحاجه قومه قال أتحاجونني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل وسع ربي كل كل شيء علما أفلا تتذكرون diyor ki bana onlardan korkutursunuz beni şeylerden e, putlarınızdan ben Allah'tan korkuyorum siz nasıl onlardan korkarsınız وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله Diyor siz ben şirk koşmuyorum Allah'a beni putlardan korkutursunuz. Siz şirk korkuyorsunuz nasıl Allah'tan korkmuyorsunuz? İşte ondan sonra ayet devam ediyor. Ee, Allah subhanehu teala burada gösteriyor yani bütün ayetlerde de peygamberlerden ilgili nasıl Resulları buniden tehdit ediyorlar. Bu da nedendir? Çünkü korkuyorlar. Çünkü insanoğlu bugün de put yoktur arkadaşlar. Ama putun neyi var? Dengleri var. Emselleri var. İnsanlar bugün de Müslümanlar içinde şirk var. Adam puttan korkmuyor. Put, put diyor puta insan akılsız adam ibadet eder. E tabi şeytan akıllıdır. Şeytan sana gelip bugün de puta tap demez. Seni türbeye taptırır. Türbe nedir? Aa burada bir salih insan yatmış. İşte o salih Evliyaullah'tır. Evliyaullah da haydir ölmemiş tasarruf hakkı var kâunda. Sana zarar verebilir. Eydi o putların aslı neydir? O putlar da salih insanlarıydır. Şeytan geldi dedi. Bu salih insanların resimlerinizi yapın. Onları görendeniz Allah'ı hatırlarsınız. Bir nesil gitti dedi onların putlarını yapın. Onları daha iyi resim gidiyor. Siliniyor. Putları yaptılar. Bir nesil daha gitti putlara ibadet tapın etildi. Bu neden oluşur? Yavaş yavaş. İşte bir günde Müslümanları da kabre taptırıyor. Yen kabre, yen makama, yen bilmem neye. Nedir bunlar? İşte bunlar da insana zerel verebilir. Halbuki zereli sadece Allah verebilir. Allah istese verir zerel, istese zerel engel olur. Evet, hakiki havf, şer'i havf İbadet havfu nerede olur? İki yerde olur. Bir ahiretle ilgili, iki dünya ile ilgili. Allah korkusu Allah'tan neden korkuyoruz? Ki şeyle ilgili. Bir dünya ile ilgili, bir ahiretle ilgili. Dünya e, ahiretle ilgili nedir? Neden korkarız biz ahiretle ilgili? allah Teala'dan korkuyoruz tabi cennet cehennemden ama neden korkuyoruz? Korkuyoruz ki ihlasımız yok olsun. Hakiki mümin ne yapar? Her zaman korkar ihlası gitsin. Ben şu anda elhamdülillah muhlisim Allah rızası çalışıyorum. Ne girenti? Var mı girentim? Sonuna kadar böyle kalacağım. Son nefeste şaştım. Mümin ne yapar? Her zaman he? sanki jületin üzerinde yürüyor. Korkar. Neden korkar? Ben ne zaman ayağımı sağlam yere bastım o zaman kurtarmış. Ne zaman çenem la ilahe illallah'tan kapandı o zaman kurtarmış. İşte bu korkudur. Ahiretle ilgili korkudur. Hakiki mümin bundan korkar. Hakiki mümin niyetinden korkar. Ben niyetim Allah için devamlı çaba gösterim. Korkarım niyetim ne olsun riya girsin içine. Korkarım kalbime ne girsin? Başkası gösteriş gilsin. Bunlar hepsi korkuyu getiren e, şeylerdir ahiret için. Bir de neden korkarım? Dinde fitneden korkarım. Şu anda eyvallah biz iyi yaşıyoruz, dinimizde tutmuşuz. Kimdir Allah Teala bizi fitne etmez? Mal fitnesi var, evlet fitnesi var, kadın fitnesi var, şöhret fitnesi var, koltuk fitnesi var. He? Camal fitnesi var, Kemal fitnesi var. Bunlar hepsi fitne dünyada. Ya kim diyor garanti veririm ben bu fitnelere düşmem? Mümin devamlı bunun içindedir. Bunlar nedir? Ahiret korkusudur. İşte yende bir günde ben salih amel işliyorum. Dört dörtlük işliyorum. Kim diyor yarın ben bu amelim azalmaz. Kim diyor yarın amelim yok olmaz. Ne kadar biz insan gördük iyi başlamıştır şimdi git bak haline ilakası yoktur bakarsın. Demek ki mümin her zaman korkar. O da Enfel surası 24. ayette bunu Allah subhanehu ve teala çok güzel anlatıyor. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok güzel açıklıyor. Diyor ki Enfel suresinde وَعْلَمُوا Bilin ki ey Müslümanlar bilin. Özellikle müminler bilsinler. اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Allah Teala yahulu istediği gibi kalbi insanla kalbini değiştirebilir. Bir hadiste ne diyor Allah Teala? E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, kulların kalpleri insanın iki parmağı arasındadır. İstediği gibi çevirebilir. Allah Teala. Ha? ha, Kul, e, Kulların kalbi Allah'ın iki parmak arasındadır. İstediği gibi çevirebilir. İstese seni kafir eder, istese mümin eder, istese fa. Kim diyebilir yok? Neden? He? Tek güçtür. Yaratandır. Kimse ona sorgu soramaz. Ama bütün kullar sorguya nedir? Tabidir. Diri ki bilin ki Allah kullan kalbinin arasında Allah'ın elindedir. Ve innehu ileyhi tuhşerun. Ondan sonra bilin ki siz ona döneceksiniz. Muhakkak ona döneceksiniz. Başka çareniz yoktur. Ona göre amel edin. Uyarıyor bizi. Onun için hakiki mümin ne yapacaktır? Ya Rabbi kalbimi sabit kıl. Resulullah'ın bir duasından Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Bak Resulullah diyor bunu. Ey kalpleri çeviren, değiştiren, renkleştiren, benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl. O seyyidül halktir, seyyidül abidin. Kulların efendisidir. İbadet edenlerin efendisidir. Ne yapıyor? Korkuyor kalbi çevrilsin. Biz ne yapalım? Ha? Ha şeytan gelir. Yok ya sen daha önemlisin, sen iddialısın, sen içim sarsabilir şeytanın ne haddine. Anlatabildim? Ne yapar bizi? Allah korusun yoldan kaydırır. İyidir bu ayeti duyduğunda Hazret Ayşe genç 13, 14, 15 yaşlarında bunu duyuyor. Ne diyor fıtratıyla? Diyor ki Ya Resulallah ee, he, Ya Resulallah diyor وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Bu ayeti soruyor. Bunu duyduktan sonra bu ayeti Müminin surası 60. ayeti soruyor. Diyor ki ya ya Resulallah diyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا O müminler ha? ibadet ediyorlar. Yani ibadet edenler ibadet ediyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getiriyorlar ve kulubuhum vecilet. Kalpleri de korku içinde. Ha? Kalpleri de korku içindedir. Kabul olunur mu, olmaz mı? Değil mi? Garantisi yok. Döner mi, dönmez mi? Bunlar da inanıyorlar ki çünkü bunların dönüşleri Allah'adır. Diyor ki Ayşe diyor sordum ki ya Resulallah bunlar olardır ki günah işleyenler mi? İçki içenler mi? Hırsızlık yapanlar mı bunlar? Bu ayetler onları şümlediyor. Resulullah ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? La ya bente sıddik. Hayır sıddıkın kızı diyor. Ey Ayşe. Velakinnehum ellezine yasumune ve yusallune ve yetesaddakune وَهُمْ يَخَافُونَ اَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ Ey Sıddık'ın kızı diyor. Hayır diyor. Bunlar oruç olup namaz kılan ve tasadduk edenlerdir ve Allah'tan hakkıyla korku korkanlardır ve korkup bu amelleri kabul olmayanları kastediyor. Sonra neye okuyor Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? E, ayetin sonunu okuyor. 61. ayet okuyor. Ulaike yusari'une fil hayrati ve hum laha Onlar herde yarışma yaparlar. Ve her zaman da ön sıradadılar. Kazanmışlar yarışmayı. Demek ki hakiki mümin amelin yapsa da ama neyi var? Allah korkusu var kalbinde. Kabul olunur mu olunmaz mı? Evet. Bu nedir? korku meselesidir. Şer'i korku da ahiretle ilgili olan meselemizdir. Biz amel yaparız, sebep alırız ama yan gelip yaslanmarız. Neden? E işte biz amel ettik kurtarız. Şimdi amelimiz kabuldür. Nereden biliriz? Kim bize garanti verdi? Hakiki mümin gece gündüz yarış yapar. Yarışı da kazanır ondan sonra der eyvah halim. Örnek, bir tane örnek vereyim size. Bir gün Abu Bakır Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın içi sah halifesi, içi sah oğlu. Raşid halife. Abu Bakır zamanında, hilafeti zamanında yürüyorlar Medine'de. Bir sahabi hurma topluyor. Bakar bunlar da geliyor. Bunlara ikram etsin diye. Ya halife diye buyurun gel otur bir hurma ikram edeyim sana. Onlar da ikram isticabe vacip ya. Hemen isticabe ederler müminin davetine. Otururlar o sahabenin hurma ağacının gölgesinde. Ondan sonra o taze hurma, yaş hurma getirir. Ondan sonra biraz da savuk su getirir. Serin su. Biz savuk dediğimiz aklımıza gelmesin buzdolabından. Serin. Böyle şeye koyarlar onu. Yani e, testi Yen de böyle bez gibi koyarlar. Asallar rüzgar vurdukça serinlenir. Savuk olmaz yani. Serin su. Ondan sonra iki sahabe de gelir oradan. Otururlar, sohbet ediyorlar. Kalkmadan önce eyvah halimize diyor Ebu Bakır Sıddık. Ne oldu ya halifet? Böyle eyvah derken onlar da korktular. Ne oldu bir günah mı işledik, ne yaptık? Der, taze hurma, savuk su, gölce. Bunun hesabını nasıl ödeyeceğiz? Karşılığını nasıl vereceğiz? Gördünüz mü? İşte hakiki mümin böyledir. Yok ki namaz kılıyor. İçi takla atıyor. Namaz işte adı namaz. Ondan sonra e, ahkam kesiyor. Ya işte yeter bu kadar daha ne istiyor Rabbil Alemin'e? ibadet ediyoruz daha üzerimize gelmeyin diyorlar. Bak hakiki müminler nasıldır? Evet bir de gelelim neye arkadaşlar? Dünya ile ilgili şer'i korkular nedir? Şer'i korkular dünya ile ilgili musibetlerden korkacağız. Başımıza bela, musibet gelmesin. Hastalık. Ha? Hastalığın çeşit kanserleri var, bilmem neleri var. Kaza, felaketler, deprem, yangın. Bunlardan mümin korkmaz, korkmaz mı? Korkar. Neden korkar? Çünkü bunlar Allah'ın elindedir bu dünyayla bunlardan korkmamız bizim nedir? İbadettir. Korkacağız. Bu ibadettir. Ama ne zaman ibadet olur? Ne zaman bilsek bunlar Allah'tandır, celse de başımıza sabrederiz. La havl ve la kuvve. Teslim oluruz. Bunları bildikten sonra nedir bu? Diyeriz bu ibadettir, imtihandır. Bir tanenin evladı ölüyor. Ne diyor? Niye o Ya Rabbi benim oğlumu aldın? İşte sen sınıfta kaldın. Karşı çıktın. Niye değilir mi Rabbil Alemine? Sen bu karşında haşa ve kefe patron mu diyorsun niye? He? Yani senin gibi insan mı? Yaratandır. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bunu desen melekler sana bile rahmet okur. Nedir anlamı? Biz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Allah bizi yarattı, Allah yarattığını aldı. Sana ne? Sen sebepsin sadece. O oğul senindir. İşte hastalık oldu. İtiraz etmeyeceğiz. Örnek var. Hazret Eyüp. Hem malı gitti hem hastalığı gitti. İptil oldun hanımınla. Örnek var sende peygamberlerde, Hazret Lut vesaire. Oğlun kötü çıktı. İptilatı var sana peygamberlerde. Her peygamberde de Allah en sevdiği kullarında örnek insanlarda da o iptilayı yaşatmış bize örnek olsun. Artık hüccetimiz kalmasın. Evet. Bu korkudan bu da doğal korkudur, şer'i korkudur. Ne zaman bu Allah rızası için oldu arkadaşlar? Bu nedir? Bir sorun yoktur. Yani bu korku ibadettir bizim için. Korkacağız. Ama korku bu, bu musibetleri de neyle? Kanaatle, iradetle, iradeyle karşılayacağız. Evet. İkinci korku bu dedik birinci korku şer'i korkudur. Çinci korku doğal korku. Doğal korkunun tanımı nedir? Doğal korku insanın fıtratı gereği korktuğu şeylerdir. Mesela ben ataştan korkarım. Elimi sürmem ateşe. Bu fıtratım gereğidir. Değil mi? Ben düşmandan korkarım. Ben aslandan korkarım. Ben yırtıcı hayvandan korkarım. Ben üzmek bilmiyorsan sudan korkarım. Bunlar nedir? Hepsi doğal korkudur. Bu korku nedir? Normaldir. Bu korkunun hiçbir şeyi yoktur. İnsanın fıtratında var. Ya Allah Teala bunu insanla yaratmıştır. Bu ibadetlerden değil. İbadetten ilgisi yoktur bunun. Yani ben aslandan korkarım. Ne işim var? Ben gece çölde yürürken kurt köpekten korkarım. Ha bir de ne derse ne? Korkma ya ne biçim Müslümansın? Başına yazılmışsa gelir. Hayır dersen din anlamamışsın. Kusura bak. Bir tane bu dini anlamayanlardan tebliğ kardeşlerden çıkmışlar davet yapıyorlar. Diyor ki üç tane de onunla var yeni. Bu da uzmandır sözde. Bir köyde huruc yapıyorlar yani. Onların terimiyle davete çıkıyorlar. Bakıyorlar köyde bir tane köy köpeklerinden bunların üzerine geliyor. O üç tane yeni kaçıyor. Ya kaçmayın ya köpek geldi diyorlar. Nasıl kaçmayalım? Bu bizi parçalar burada şimdi. O da diyor yok korkmayın. O da mahluktur. Allah'ın yaratığıdır. Allah emir vermişse o görevini yapıyor. Ama biz Allah'ın adamlarıyız burada. Davete gelmiş. Hiç korkmayın. O yolunda biz yolumuzda. Bu bir yere kadar doğrudur. Ama biraz sonra senaryo değişilir. Dür biz kaçtık. Şakası yoktu. O durdu. O çöpek gelir şakası yoktur artık. O ısıracak. Yabancı görmüş. Dür baktık az sonra o da süpürdü. Kaçtı. Ha ne oldu ya dedi bu acayip bir mahluktur. <laughs> Anlatabildim mi? Ya mahluk mahluktur. Evet o da görevini yapıyor ama fıtrat gereği yapıyor. Onun fıtrat göre öyledir. Bekçi köpeğidir, çöl köpeğidir, yani yabani köpektir. Neyse. Yani bu korku nedir arkadaşlar? Doğal korkudur. Bu ibadetten ilgisi yoktur. Ama bu korkunun da güzeli var, güzeli olmayanı var. Makbulu var, makbul olmayanı da var. Yani o da nedir? Bu korku tabii korkuysa he, seni Allah'ın şeylerine karşı getirmiyorsa bu korku hiçbir mahsuru yoktur. O da nedir? Dediğimiz gibi insan korkar, her şeyden korkar, düşmandan korkar. Hazret Musa'yı örnek verdi Allah Subhanahu Teala bize. Hazret Musa e, adamı öldürdükten sonra geldi bir denesi dedi ey Musa seni arayıp Fıran öldürecekler. Çünkü sen beni e, şeyden Fıranlardan bir taneyi öldürmüşsün. Ne Misirlerden bir taneyi öldürdün. Firavun seni arayıp öldür. Musa da ne yaptı? Hazırlandı Medine'de e, yer değişti, korkuyor. Tebdil kıyaf yaptı. Gizlenip kaçacak çıkacak Musa. Hazreti Musa. O da e, ne dedi Kısas surasında فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَرْتَقِبْ قَالَ رَبِّي نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Diyor ki çıkarken Mısır'ı terk ediyor zikzak çiziyor sokaklar arasından gizlenmiş ama korkuyor. Ama bu yanda da ne diyor? Ya Rabbi beni bu zalimlerden kurtar. Gördün mü tabii korku? Korkuyor. Ama ne diyor? Her şey senin elindedir beni kurtar. Hakiki korku budur. O ne yapacaktır? Sebep alacaktır. Hazret Musa gibi. Evet köpek geliyor kaç köpekten? Ya Rabbi biz de bu köpeğin şerrinden kurtar. Ama ne yapıyor? Köpeğe meydan okuyor. E Allah yazmışsa olur. Hazreti Musa böyle yapmadı. Hazreti Musa Musa'dan korktu. Şeyden, Fıran'dan korktu. Kaçıyor ama ne diyor? Ya Rabbi her şey senin elindedir. Beni de bunlardan kurtar. Kurtardı mı allah Teala? Kurtardı. Tevekkülünden dolayı da ne oldu Hazreti Musa? Peygamber oldu. Kurtarıcı olarak geldi. Düşmanın oldu, yok oldu. Bu doğal korkudur. Doğal korkunun da tabiisidir, güzelidir, şer'isidir. Bu bir mahsuru yoktur. Ama bunun kötüsü nedir? Bunun kötüsü vehim. Ha? İnsan ne yapar? Bu yani Allahu Teala'yı unutur. O zaman ne olur? Her şeyden korkar. Çünkü o da şeytandır. Seni Allah'tan uzak tutuyor. Güzel, güzel olmayan korku nedir? Her şeyden korkacaksın. Allahu Teala'yı unutacaksın. Bak Hazret Musa Fıraun'dan hakkıyla korkuyordu. Yani şimdi benim karşıma bir düşman gelmiş. Elinde silahı ben müminim korkmam gideceğim üzerine. Allah Teala bunu emretmemiş. Bunu emretseydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gar Hira'ya girmezdi. Bunu emretseydi Resulullah hendek kazmazdır. Değil mi? Biz hak değil miyiz? Evet. Hadi. Ama sebep almak. Dünya sebepler dünyası. Allahu Teala Resulünü yatağından götürdü yetti semaya bir de getirdi yatağın ısısı hala yerindedir. Edemezdin Medine'ye götürsün 450 kilometreyi. Aciz değil ama bu dünya sebebidir. O dünyanın haricinde bir meseledir. Dünyada sebep alınacak. Evet. Bu sefer şeytan ne gelir? Bu sebebi seni tedbir elden bırakır. Hem sebep almazsın hem de yen de sebepte ifrat edersin musebbibi unudur. O da Allahu Teala'dır. Hazret Musa ne yaptı? Firavundan hakkıyla korkuyor ama Allah Teala'yı unutmamış. Gücü Allah'tan alıyor. Şeytan gelir bu korkuyu mezmum, kötü korkuya çevirmek için ne yapar? Bu sefer senin gözünde o bir şeyi büyütür, yüceltir. O kadar yüce olur ki sen bu sefer ne yaparsın? Vehime kapılırsın. Vehim nedir? Yani zanna kapılırsın. Bu sefer her şeyden korkasın. Bu da alimler diyorlar şeytanın istidracidir. İstidrac nedir? Yavaş yavaş seni çukura çekiyor. Buna da Allah Teala ne diyor? Hutuvatü şeytan. Şeytanın adımları var. Adımları yavaş yavaş geliyor. Biz Ali Ümran 175. ayette ne dedik? İnne medalikumu şeytan yuhavuf evliyahu. Şeytan kendi adamlarını korkutur. Onlardan korkmayın fehafuni. Mümin iseniz benden kork. Onun için Allah'tan korktun nedir? Hiçbir şeyden korkmazsın. Bu korkudan da aynen ne gelir? Cubun. Ee, ceben nedir? Korkak. Heh. Korkak insan. Mumin korkak olur mu? Olmaz. Ama sen Allah'tan korkmasan en korkak olursun. Her şeyden korkarsın. Hakiki mümin korkak olmaz. Yumruğunu vurar masaya ama sebep aldıktan sonra. Tarzan gibi değil çıkacak. Ama yumruğunu alır, sebep kullanır. Allah'tan hakkıyla korkar, mümin korkak olmaz. Kim deseme mümin korkak değil. Hangi insanı gördün Müslümandır, korkaktır bir o imanı zayıftır. Mümin adam korkak olmaz hiçbir zaman. Hiçbir zaman mümine korkaklık yakışmaz. Onun için hakiki mümin nedir? Allah her şey allah Teala'dendir. Allah'ın elindedir. Her şey onun iradesi elindedir. Onu her şeyi istese allah Teala olur. E bir bela allah Teala'dan ben Rabbim ise ben neden korkayım? Hiçbir şeyden korkmam. Evet. Onun için Allahu Teala bak Bedir'de müminlerin sayıları az, kafirlerin sayıları üç müslü, dört müslü korkmadılar, çıktılar. Bütün savaşlarda. Muta Savaşı'nda 10 misli fazla Rum'la Rum dünyanın en yüksek ordusudur o zaman. Yani Amerika gücünde. Adamlar atla silahla sayıları az, üddetleri, bir kılıçları var, bir zırhları var. Onların neleri yok, neleri yok Rumların. Ama galip geldiler mi? Geldiler. Neden? Çünkü korkak değiller. Sebep alıyorlar ondan sonra ya Allah, Bismillah. Sebebi aldıktan sonra mümin korkmaz. Zaten müminin zeferini kalbindeki iman güç. O da nedir? Allah'tan alır. Allah'tan aldın korkmazsın. Ateşe bile girersin. Dört mümin ateşe girse kafirler korkar ya. İşte bu tarihte var ya. Ne dediler ya? Bunlar dediler nedir ya? Furs Kisra'dan savaşırken Bağdat'ta Dicle suyunun korkak değiller ki. Onlar şeyleri var, kayıkları var atladılar o bir tarafa. Kaçıyorlar bu ordunun arkasıca. Kisra'nın toplandılar Medain şehrinde. Kisra'nın başkenti orasıdır. Ee, şeyi de orada, yeri de orada. Çatosu da oradadır. Hükümdarlığı da oradadır. Aralarında Dicle Nehri var. E bunlar Arap Bedevi su görmemişler. Bu nehri nasıl geçecekler? Bir sahabe dedi olmaz böyle ya. Biz buraya kadar geldik. Allah yazar. Ya Allah Bismillah dedi altına dedi sür suya. Suyun üzerinde yürüdü. Allah keramet verdi. Korkak değil. Ondan sonra bütün sahabeler ensesiyle geçtiler nehri. Bir kısmı üzerek geçti. Bak korkmuyorlar. Ölüm atı. Sudan korka, korkmaları lazım. Ama korkmuyorlar. Allah'tan korktukları için düşman onları korkutmuyor. Humus'ta Humus'un fethinde Halid İbni Velid zamanında bir kala açılmıyor. Bir sahabe dedi koyun beni menzinik'in içine. Atın beni o bir tarafa. Korkmuyor. Allah'tan korkuyor. Atın beni sağ düşsen kapıya açarım sizin için. Ya nasıl kapıya açacaksın? Sen düşersin düşmanın için hemen öldürürler seni. Ya Allah Bismillah dedi ben gideceğim. Ve bil düştü. Sağ sol sağ sol kapıyı da açtı. Demek ki Allah korkusu olsa Allah sen Allah'tan güc alırsın. Evet. İyidir. Bu Allah korkusunun e, destekleri nedir? Bir tane nasıl bu Allah korkusunu kalpte e, besler, çoğaltır. Evet. Bu da e, birçok şeyden. Birinci meselede birinci mesele Allahu Teala'yı dedik ki hakkıyla tanıyacağız. Allahu Teala'yı hakkıyla tanıdın, Allahu Teala'dan hakkıyla korkacaksın. Neyini tanıyacaksın? Allahu Teala'nın isimlerini bileceksin, sıfatlarını bileceksin. Allahu Teala kimdir, nedir, azamatı nedir? Onun için Allah Teala diyor innema yahşallaha min ibadihi'l ulema. Allah'tan hakiki korkanlar kimdir? Alimlerdir. Neden? Çünkü adı üzerinde alim Allah'a hakkıyla tanıyor. Ne kadar Allah'ı tanıyorsan o kadar çok korkarsın ondan. Onun için cahil insan en güçlü insana gider yanından sataşabilir ona. Ama o, o hakkıyla tanıyan o adam ne kadar şerlidir. O bu sokakta sen o bir sokakta kaçarsın. Dersin bunu Allah şerrinden kurusun ben. Ama sen ne yapıyorsun? Cahil ne yapar gelir. Onun için Allah'tan hakkıyla korkan ne yapar? Hakkıyla ibadet eder. Onun için Allah'tan Allah korkumuz artması için Allahu Teala'yı tanıyacağız. İsimlerini bileceğiz, sıfatlarını bileceğiz, cennetini bileceğiz, cehennemini bileceğiz. Bir de Çinci alimler diyorlar kul Allah'tan kork korkması için Allah'ın özellikle çetin azabını bilecektir. Allahu Teala şedidül ikaptır. Azabı çok çetindir. İyidir bunu nasıl biliriz? E bu ayetlerde, hadislerde cehennemin sıfatlarını okuyacağız. Cehennemi okuyacağız. Cehennemde ne ateş var, ne var ve ne sıfatlar var. E nasıl cehennemde e, azap olunuyor ve ne için olunuyor? Bunları bildikten sonra sen gider misin oraya hiç? Ha? Bir yerde mayın tarlası var biliyorsun hiç mi girer misin onun içine? Giremezsin. Bir yerde zerel var oraya girer misin? Giremezsin. İşte korku ne bilsen azabı Allah korkusuna şey yaparsın. Bir de Allah korkusunu destekleyen şeyler nedir? Allah'ı tanımaktan gelir. O da nedir? Dedi her şey Allah'ın tanımak başı. Başı Allah'ı tanımaktır. Allah'ın bileceksin ki dedikçe Allah'ın elindedir. İstese seni bir gün mümin, yarın kafir eder. Kimin elindedir bu? Allahu Teala'nın. Onun için sen öyle ibadet edersin Allah'tan korkarak bu da neyle ne olur? Devamlı tövbe istiğfarla. Günahlardan, masiyetlerden tövbe istiğfar ya Rabbi benim kalbimi sabit kıl senin yolunda. Bunları getirsek onun için bunları yerine getirsek ne olur? Allah korkusu artar. Bakın tövbe istiğfar etmeyen ne yapar? Günahına devam eder. Günahına devam eder. Günahına devam ettikçe Allah korkusu azalır. Da, günah çoğalıyor, Allah korkusu azalıyor. Hatta öyle kalbi hepsini sarıyor. Allah korusun küfre kadar insanı götür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki müminin kalbi bambayazdır. Günah he, bir damla siyah gibidir. Bir günah işledin kalbine bir damla siyah düşer. Eğer onu tövbe istiğfarlardan jilelemesen, zumparalardan, böyle jile onu, Silersin onu biter. Bir de bambayaz olur kurtarırsın. Eğer bir damla düştü tövbe istiğfar etmedin o bir damla düşer ne olur çök salar çök salar çök. Boyacılar da ne yapıyorlar? He? Önce bir kat astar atarlar. Ondan sonra bir ikinci kat, üçüncü kat ne için? Boya iyi tutsun. İşte bu masiyet de öyledir. Şeytan uzmandır. Önce bir damla hafif, ondan sonra bir damla çök salar, ondan sonra karanlık olur, gelir ne yapar? Sana büyük günah işletir. Orijinal boyanı en son attırır sana. Artık kapattı kalbini. Senin kalbinde hiçbir şey kalmadı. Allah korusun. İşte bu e, şeyde e, masiyet meselesi e, Allah korkusuyla eksi işler. Eksidir. Yani kişi terstir. Ters gidiyorlar. Ters yöndediler. Allah korkusu oldu şey gider. İmanla çifir cübül. Kalbe iman girdi muhakkak küfür atacaktır dışarı. Kalbe küfür girdi iman kalmaz içeri. Kalbe masiyet girdi havf azalır. Kalbe havf girdi masiyet azalır. Onun için biz havfu ne yapacağız? Attıracağız. En son olarak havfun fazileti nedir? Havfun fazileti yani dersimizin içinden çıkartsak dedik ki havfun fazileti odur ki Havf seni Allah'ın en yakını meclisine bırakır. Havfun en Allah'a en yakın olan nedir? Allah'tan en korkandır. Havfla Allah'tan korkuyorsun. Ne kadar havf o kadar Allah'a yakın. Nerede? Kıyamet gününde. Evet. Onun için fazileti nedir? O kimin sıfatıdır dedik? Meleklerin, peygamberlerin, evliyaullahların, salihlerin, e, bunların neyidir? Sifatıdır. Bu havf e, bütün peygamberlerin, salihlerin, muttakilerin, evliyaullahların sifatıdır. Havf neye delalet eder? Salih amellere delalet eder. Allah'ın sevdiği amellere delalet eder. Allah insanı ister sevdiği yerde görsün. Sevmediği yerde görmesini istemez. O zaman seni ne bırakır? Allah'ın sevdiği yerlerde bulunacaksın, sevmediği yerlerde bulunmayacaksın. Allah korkusu. Arkadaşlar Allah korkusu olmasa hiçbir amel yapamayız. Allah korkusundan dolayı Allah korkusu bir şeydir. Dengeleyicidir. Allah'ın korkusunu elinde tuttun artık sen Allah'ın izniyle inşallah cennetliksin. Çünkü sen Allah korkusuyla, korkuyla sen şey yapabilirsin. Onun için bakın düzenler Layık düzenler yani insanın koyduğu düzenler ne kadar cezayı artırıyorsalar şeyi engelleyemiyorlar. Suçları engelleyemiyorlar. Neden? Çünkü suçlar asıl suç Allah korkusuyla engellenir. Bazen bazen öyle bir toplum oluyor mesela Raşid halifeler toplumunda yani ondan sonra bütün İslam devriminde ne kadar günah işlenmiş? Bir bakıyorsun bazı, bazen sıfır inmiş. Bazen el sayısı, parmak sayısı kadar. Neden? Çünkü Allah korkusu ön plandaydır toplumda. Allah korkusu bir toplumdan kalksa sen onu cezaydan, kuvattan kırbaçtan <coughs> durdamazsın. Adam sen şey koyuyorsun adam kitabını yazıyor. Adam diyor ben bir banka soysam bana 20 sene veriyorlar. Bilmem neyi var car curt 10 sene 8 sene yatıyorum. Afları var bilmem neleri var. Ondan sonra ben dünyanın en zengin adamı çıkacağım. Al sana gidip bankayı soyuyor. En basiti mesela. Ondan sonra bunu da batı şeytanın batısı gelip bunun, bunun filmini yapıyorlar insanlar Yoldan çıkartırlar insanlar. İşte son olarak son olarak arkadaşlar alimler diyorlar ki Allah korkusu enteresan bir şeydir. İnsanoğlu insanoğlu her şeyden korksa ondan kaçar. Aslandan korksan kaçarsın. Aslan olduğu vadiye niye gidiyorsun? Kurt olduğu vadiye niye gidiyorsun? Düşmanın olduğu yere niye gidiyorsun? Ataş olduğu yere niye gidiyorsun? Burada elektrik var aman aman bu trafodan bizi uzak tutun patlar matlar diye uzağa kaçıyoruz. Değil mi? Bu tabiattır. Ama bir şey var. Ondan korksan ona kaçarsın. O da Halik'tir, Rabbimizdir. Neden? Çünkü Gafurur Rahim'dir. Arhamur Rahim'indir. Bak her şeyden korksak, bütün mahlukta, evrende, karanlıktan bile korksan kaçarsın aydınlığa. Bu evrende neden korksan ondan uzak durursun. İlla evreni yaratandan, Halik'ten, Allahu Teala'dan. Ondan korkurken nereye gideceğiz? Ona kaçacağız. Onun şemsiyesi altına gideceğiz. Onun rahmetine sığınacağız. Onun için korku ibadetin ne kadar önemli rükün olduğu ortaya çıkıyor. İbadet sevgiyle olmasa, korkuyla olmasa kabul olunmaz. Bir de üçüncüsü var o da nedir? Raca, Umit. Ne de umid edeceğiz? Biz yolda gidiyoruz. Sırat-ı müstakim üzerindeyiz ama insan oluyoruz, günah işleriz. Muhakkak hata yaparız. O hatalar ne yapar? Bizi cehenneme götürür. Resulullah'ın dediği gibi Hazreti Ayşe'ye kalbimiz titrek olur, korkarız. Allah bizi affetsin, tövbe istiğfar ederiz. Allah tövbemizi kabul eder. Allah da bizi affeder. Bunu da ifrat tefrite koymamak için dengeleyeceğiz inşallah. Önümüzdeki derste inşallah onu işleriz. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين